Hi, thank you for watching and thank you for tuning in. If you're listening on an audio podcast and if you are watching on YouTube, thank you for tuning in. This is Hugot Radio Tips, only here on Hugot Radio. Always believe in love and keep the flame burning. Thanks for joining us here. And uh, maraming salamat sa pagkihintay sa akin. Uh, isang buwan akong nawala at uh, pasensya na kung medyo matagal akong hindi nakapag-record. And in this video, ang pag-uusapan natin ay ang mga signs kung paano malaman kung ang ex nyo ay nakapag-move on na. Feel relaxed. You are listening to Ronaldo on Who Goat Radio. All right, here's number one sign. He has a new girl. Meron na siyang bagong kasintahan. Okay? Ang lalaki kapag nakapaghanap na ng iba, ibig sabihin niyan, nakapag-move on na siya. Okay? Kasi hindi siya maghahanap ng iba at hindi siya magpapalit kung hindi na siya or hindi pa siya nakapag-move on. Okay? Now, there are times na ang ibang lalaki ay ginagawa nila ito para makalimot sa iyo. Pero, most of the time, kapag nakahanap na siya at masaya siya na doon or masaya na siya doon, ay ibig sabihin, nakalimot na siya sa inyong nakaraan at nakapag-move on na siya sa inyong mga nakalipas na pagmamahalan. Okay, here's number two. And it's still loading. He returned all your stuff pinalik niya sa iyo lahat ng binigay mo sa kanya. Okay? Lahat ng bagay na binigay mo. Probably uh, yung uh, gifts, yung letters, yung jacket na napakaganda na binigay mo nung birthday niya, yung sapatos na binili mo nung uh, anniversary niyo or yung nung uh, uh, anniversary, what else? Uh, monthsary, weeksary, or ano pa man yan. Okay? Yung mga bagay na binigay mo sa kanya ay ibinalik na niya. Especially yung mga pinaghirapan mo. Okay? wala na siyang natira o tinara sa kanyang bahay o sa kanyang uh, apartment kung saan man siya nakatira. At binalik niya sa lahat. Bakit? Para makalimot na siya at para hindi ka na niya maalala at para makamove on na siya doon sa bago niyang nakilala sa number one. Here's number three sign na malalaman mo kung isang lalaki ay nakapag-move on na sa iyong uh, nakaraan. He stopped contacting you. Hindi na siya nagipag-contact sa'yo, hindi na nagipag-communicate, hindi na nagte-text, hindi na nag-email, hindi na tumatawag, o hindi na nagpapahapyaw hangin. Okay? Palipad hangin through mutual friends, wala na as in zero na. Okay? Wala na yon Kasi ibig sabihin lang nun, ay nakahanap na siya ng ibang way para maging masaya at uh, yun nga, yung number one, may nakita siyang kapalit or uh, yung someone na makakapagsaya sa kanya or makakapagpasaya sa kanya. Okay? So, hindi na siya nakikipag-contact pa sa'yo kasi ayaw na niya masaktan ulit. At uh, dahil kapag ginagawa niya yon ay nasasaktan lang siya or nagagalit. Mga ganon. So, uh, most probably, there are times na kapag ginawa nila to, it's either gusto nilang makalimot, gusto nilang makamove on, he's trying to move on, or he has already moved on. Alright? So, kayaan mo na siya. Chu-chu-chu. Don't worry, it's all right. Maganda ka naman eh. All right, so here's number four. Number four, he won't look your way. Hindi na niya titignan ang anino mo. Okay? <laughs> Hindi niya titignan kung saan ka man naroon. Kapag nakita ka niya, ay tatalikod na siya, alis na siya, at ayaw na niya magpag-interact pa sa iyo. Maamoy ka lang niya eh, umalis na siya eh. Okay? So, <laughs> lakas ng pangamoy niya. Marinig ang boys mo, baka nag-BATSI uh, na siya. Okay? Si Bat. Okay? Makita lang yung anino mo, makita lang yung, uy, siya yata yun. Parang yung buhok niya yun. Ah. So, alis na siya. Okay? Makita na yung dulo ng sapatos mo ay lilipad na siya. So, yun. Uh, he won't look your way. Hindi ka na niya titignan, hindi ka na niya papansinin at uh, wala na yun. So, dahil kapag ginawa na yun, most, baka makita siya ng uh, babaeng uh, gusto niyang uh, ligawan or uh, makasama, baka magselos pa yun at mag-away ulit sila at maulit-ulit yung pagka-break ng kanyang puso. Okay? So, iniiwasan na yung mga ganong instances. Okay? So, kasi um, baka magkaroon pa ng problema yung bago niyang uh, uh, pinaplano sa kanyang uh, buhay pag-ibig. So, kapag nangyari yan, mga girls, hayaan niyo na. Okay? Kasi hindi mo naman yung kawalan. Kapag kasi nag-break na kayo, tapos na yon Tapos na yon I mean, ex na yon eh. So, you have to let go. Kasi dapat dun pa lang sa pag-uusap nyo ay nakapag-decide na kayong dalawa na wala na. Hindi na yung pabalik-balik. Kasi kapag pabalik-balik, kayong dalawa lang naman ang papasakit ng iyong mga damdamin. Okay? Pinapahirapan nyo lang ang iyong mga puso. Okay? Kapag nag-usap na, tapos na, tapos na. Huwag nang ulit-ulitin pa kasi ang paulit-ulit ay parang isang sugat na pahilom na ay ginagasgas mo pa para masugat ulit. Pangit yon masakit yun. So, hayaan mo na lang. Alright? Okay, so that's number four. He won't look your way. Hindi ka na niya papansinin. Okay, now here's number five. Ito ang pinaka-specific sa lahat ng mga signs kasi ito ang gagawin niya. Sasabihin niya mismo sa iyo na nakamove on na siya at wala na siyang plano pang makipagbalikan sa iyo. Okay? So, sa pag sinabi niya sa iyo na nag-move on na siya, ginagawa niya yon then he is doing that for sure and it's true. Okay, tanggapin mo na yon at huwag mo na siyang bigyan pa ng dahilan para magdalawang isip. Kasi kapag ganun, eh, ito, tanong yung sarili nyo. Kung talagang kayo ay uh, seryoso sa isa't isa at talagang totoo ang pagmamahalan nyo, hindi sana kayo mapupunta sa ganyan. Okay? Kasi ipaglalaban niyo yung sarili niyo, yung, yung pagmamahal yung dalawa. Ngayon, kung nag-break na kayo at paulit-ulit pa nangyayari yon hindi yan totoong pagmamahal ano yan eh, paglalaro na yan eh, parang mga bata. Okay? Kasi ang dapat, ang mga ang mature na tao na magkasintahan ay hindi na ginagawang ganoon, yung parang on, off, on, off. Okay? So, kapag ganoon, may mga mga bagay na dapat na nating eh, i-outgrow, di ba? Kasi lumalaki tayo, lumilipas ang panahon, at nasasayang ang mga panahon. Kapag ganoon, paulit-ulit lang naman, eh, ang nahihirapan at, at nasasayang lang naman ay yung mga panahon ng bawat isa. So, yun. He has said already sa iyo na nagmo-move on na siya that, well, just let let him go. Let it be. So be it. Okay? And just move on with your life. Now, with regards to moving on pala, uh, meron akong ginawang video. You can click here. Okay? At uh, ang pinakamadaling paraan, mabilis na paraan ng pag-move on. Kung di nyo pa nakita, please click. and watch after this, okay? Or you can watch it now. If you wanna skip this and just go back to this video, tingnan nyo muna nyo kung excited na kayo mag-move on, <laughs> alright? Or hindi naman, uh, just click it and uh, save it mamaya. Okay, that's number five. He has said these things. Ano nga yun? Na nag-move on na siya or nag ah, he's trying to uh, move away and uh, forget the past. So that's number five. Okay, here's number six. He is avoiding you. iniiwasan ka na niya. Kapag makita ka lang niya, ay hindi ka na niya papansinin. Uh, most probably ay uh, tatalikod, ka, natatalikod na siya at uh, pupunta na siya somewhere na hindi ka niya makasama or makita. Uh, it's either dahil nasasaktan siya, galit siya, bitter siya. Okay? But he's trying to move on. He's doing that kasi gusto niya mag-move on. Okay? Hindi ibig sabihin na hindi kanya pinapansin ay uh, ganoon na lang siya all the time uh, posible na hindi ka na niya pinapansin dahil baka kasama niya yung uh, um, gusto niyang uh, ano, ang uh, maging kasintahan na susunod sa iyo or gusto niyang uh, i-avoid na yung mga pagkakataon na magkaroon pa kayo ng uh, communication na mauwi lang naman sa pag-aaway. Okay? So, yun. Mga maraming dahilan. But kung he is already avoiding you, wala na. I mean, I mean hayaan mo na siya. Huwag, huwag ka nang maghabol. Kasi it's not your job to uh, chase the guy. But sometimes, uh, it's okay naman na uh, paminsan-minsan, little things na hinahabol mo or uh, pinapakita mo na importante yung lalaki sa iyo. But uh, you can just do what minsan, but not all the time. Kasi kapag uh, ganun ang nangyayari, all the time na lang ginagawa mo yan, you are prone to ano abuse. Kapag na-abuse ka, at nakita ng lalaki na sobra kang uh, ano sa kanya um, uh, head, head over heels ka sa kanya ay posible kang maabuso. So, guard your heart, ladies. Okay? Bantayan yung uh, puso nyo kasi kawawa naman kayo kapag kayo ay naabuso. Okay? Maraming lalaking ganyan. I'm telling you, maniwala kayo sa akin. Alright? That was number six. Now, here's number seven. Number seven is, ito yung pinaka dulo Okay? Kasi kapag nangyari na to, talagang wala na. As in, tapos na ang lahat. Hmm? Alam mo yung kantang, Ikakasal ka na, iiwan na akong mag iisa Grabe siya. Gagawin ka na lang maid of honor. <laughs> Batukan niya ako eh. Tatawaran ko kayo. Okay, hindi okay, naman. Natatawa lang ako kasi he's getting married. So, ibig sabihin, nakamove on na talaga siya. Most probably, may mga pagkakataon na talagang nahanap niya yung gusto niya at talagang ayaw na yung maulit na masaktan ulit at nag-jump na siya sa sa sasakyan na yon na uh, hindi na niya kayang bitawan kasi natatakot siya mawala ulit. Or minsan naman ay baka, you know, na disgrasya na niya, kaya nakasal na siya. Pero kapag ganoon, ladies, kapag ang isang lalaki ay nagpakasal na at nag-decide na siya magpapakasal na siya, huwag niyo na siyang habulin pa. Okay? mm Huwag niyo na siyang bigyan ng dahilan para ma-confuse, ma-confuse pa ay uh, dahil naman kawawa naman yung babaeng um, umaasa dun sa lalaking yon. Hayaan mo na siya. Um, huwag mo na siyang pansinin din. Ikaw na. Okay? Um, i-guard mo na rin ang puso mo at i-guard mo na rin yung uh, yung mga posibleng mangyari na baka magulo pa yung isip niya ay uh, may masaktan pa siyang ibang tao ng dahil sa gagawin mong paghahabol sa kanya. Okay? So that's number seven, he's getting married. Kapag ang lalaking ganyan, then tapos na po ang lahat, wag nang balikan pa yan. Alright? So napaka-ikling video to, hindi na ako magtatagal. And again, I'm trying to say na kapag gusto nyo malaman kung paano pinakamabilis na paraan ng pag-move on, you can just click here at makita nyo yung uh, video ko about uh, moving on. Okay? So, kailangan yung pag-aralan nun para naman ay uh, kung kayo ay nasa sitwasyon na yan, ay mas mapabilis nyo ang paghilom ng yung mga puso. Alright? Now, itong tatandaan nyo. Kasi, um, pagdating sa pag-aasawa o sa paghahanap ng uh, kapareha, kailangan kasi yan ay pinagdarasal yan. Okay? Mm-hmm. Sabi sa uh, Psalm, okay, sa Bible, you have to delight yourself Okay? Um, take delight in the Lord. Okay? I-please mo si God para ibigay sa iyo ang desires ng, kayong, ng iyong puso. Okay? Take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. That's Psalm 37 verse 4. Kung anong gusto ng puso mo, kung anong dinidesire mo sa iyong buhay, bibigay yan sa iyo ni God kapag first ay i-please mo muna siya. Make Him as your first love. First in everything, first in your life. Kapag ginawa mo yan, He will give you the best person that you will need. I am telling you that. And that's what I'm doing ngayon kasi ayoko na yung nauuna ako sa Kanya. At uh, kasi ang pangit nun. Na-experience ko na yan before na ako yung nauuna, nagde-decide sa sarili ko, hindi ko pinapaubaya sa kanya. Uh, yung someone na nakakakita ng ating future, uh, you have to lift everything up sa kanya kasi siya ang mas nakakaalam ng lahat. Tayo kasi napaka-limited natin so wala, hanggang dun lang ang tingin natin but he sees everything. He's the past, he's the present, and he's the future. Okay? He's the the start and he's the end. So he sees everything. Okay? So that's faith. All right? If you don't believe that then I'm sorry but uh, I'm just telling you what I have already experienced. Okay? Maniwala kayo kasi totoo po 'yan. Alright? Na kung gusto yung uh, ah, ma-achieve ang desires ng iyong puso, isa lang dapat gawin, i-please nyo ang author ng love, ang author ng pag-ibig ng ating buhay, si God. Alright? Salamat so, yun, yun lang naman. Uh, how many minutes uh, na akong nagdaldal sa inyo? <laughs> okay, uh, that's 16 minutes. Okay, ayaw ko masyadong mahaba kasi alam ko namang marami din kayong ginagawa. But I'll make more videos sa inyo at maraming salamat sa Malkintay and I'm sorry kung yung mga hindi ko pa nasasagot. Oh, by the way, if you have questions sa akin, you can go to our page sa Facebook and look for the tab sa Facebook ha, uh, facebook.com forward slash Hugot Radio PH and look for the tab on top, somewhere top, somewhere sa top, ang sabi ay voicemail. You can record your voice. Uh, you can record your question para mapadala sa email ko at malaman ko kung ano yung question nyo at masasagot ko siya through videos. Alright? So, then next time, I'll be able to make a video response sa'yo but I won't be mentioning your name para naman sa privacy nyo. So, don't worry. Okay? Hindi ko papakita yung picture nyo, hindi ko papakita yung pangalan nyo. That's alright. But it, it all depends. Kung gusto nyo, then it's okay. Okay? Now, yun, yun na muna. So again, thank you for tuning in. Thank you for watching. And thank you for uh, listening if you are on an audio podcast because uh, I usually upload the audio part of this uh, podcast, audio podcast natin. So you can listen to it anytime, anywhere. My name is Ronaldo. Again, this is Hugot Radio. Always believe in love and keep the flame burning. I'll see you again next time. Maraming salamat and God bless you. Bye. Ingat po.